ligger også til grund for to store problemer øh, i menneskeheden. O alcoolismo e o uso de drogas. Alkoholmisbrug og narkomisbrug. E alguns psicólogos espíritas afirmam og nogle eh, øh, spiritistiske psykologer eh, siger que não adianta nada mandar o jovem ou alcoólatra para uma clínica de desintoxicação at det ikke hjælper at sende øh, det unge menneske, det, den unge misbruger, til en klinik for at øh, afvending, for afvending. Se nós não descobrimos qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. Hvis ikke vi bliver i stand til at finde årsagen til den tomhed inde i det menneske, der er årsag til den depression, eller til den behandling, han giver sig selv. Só isso já seria suficiente para nós nos preocuparmos em demasiado com esse problema. De alene vil være grund til, at vi beskæftigede os noget mere med det her emne. Mas ainda tem mais. A depressão é a principal causa do suicídio. Men der er mere. Depression er den er hovedårsag bag selvmord. E os espíritos que vêm falar conosco através dos médiums narram que os suicidas normalmente sofrem muito no mundo espiritual. Og de sjæle, der kommer fra den anden side via medier, fortæller os, at det, øh, de mennesker, der begår selvmord, som oftest lider meget over på den anden side. Mas o que é depressão? Men hvad er depression? Depressão é tristeza? Depression er, er det at være trist? Não, depressão é muito mais do que tristeza. Ficar triste porque nós perdemos o emprego é perfeitamente natural. Nej, depression er meget mere end bare det at være trist, for det er fuldstændig naturligt at blive trist, hvis man mister sit job. Perder um ser amado que retorna ao mundo maior. Eller at, at miste et, en elsket, som er gået over på den anden side. Ter uma desilusão afetiva. Eller blive ked af det, fordi man var nødt til at afbryde et forhold. São motivos para ficarmos tristes, o que é perfeitamente natural e saudável. Det er motiv for at blive ked af det og triste. Det er fuldstændig naturligt og sundt. Nós só podemos falar de depressão quando ela se estende por um, um período muito longo e de maneira muito profunda. Vi kan kun, der er kun tale om depression, øh, når den periode, den strækker sig på, er meget lang, og den er meget dyb. E quais são as causas da depressão? Ofveja årsagerna depressão. Nós temos que considerar que nós somos uma realidade bio, psico, socio espiritual. Vi er nødt til at indrømme, at vi er en realitet, hvor vi er bio, psykisk, so socialt spiritual. og åndeligt. Realidade. I en virkelighed. Ja. E por isso nós temos que ver se não estão presentes várias dessas causas ao mesmo tempo no problema da depressão. Og derfor er vi nødt til at se, om ikke flere af disse årsager kan være til stede. Porque existem as causas orgânicas, sociais, psicológicas e espirituais. For der findes de øh, årsager, øh, organisk, som organiske årsager, psykiske årsager, sociale årsager og åndelige årsager. E um palestrante de Minas Gerais costuma afirmar que nós, os espíritas, somos os piores pacientes de depressão. Og øh, en foredragsholder fra øh, Minas plejer at sige, at vi spiritister, vi er de værste depressive patienter. Porque nós acreditamos que tudo é culpa dos espíritos. For vi tror alt skyldes den åndelige verden. E nem sempre é assim. Og det er ikke altid sådan temos que considerar as outras causas também. Er Nós, os depressivos, nascemos com um organismo diferente. Vi depressive mennesker, vi, vi bliver født med en anden organisme. O nosso perispírito imprimiu no nosso genes informações para que desenvolvêssemos aquele quadro. Uh, vores uh, biopsykiske krop uh, har indprintet sig i vores gener, The Booscape. Encantil the Sister. Mais uma vez, o, a última frase que você falou. É, imprimiu, imprimiu nossos, nossos genes, Aquelas características para desenvolvermos aquele quadro. Yeah. É. Den